Behelburua da emaitea euskarari lokari zentzu bat. Eh? nahi dut normalean beti egiten dugu Euskararen eh, eh, euskararentzak uh, eh, mugatuak ez, baina bon, eta dimensio horrekin eman nahi dugu beste zerbait. Horregatik egiten dugu ekintza horiek duan den urtean planetekolekin, uh, talde humanitarioekin, ekin, dimensio hori emaiteko ez, euskarari, lokari hori, uh, hori da importantea, importantena, emaitea lokari zentzu hori, eh, beti erraiten igute uh, eh, eskualdunok uh, biziki itxiak girela edo gure gauza guretzat egiten ditugula eta kanputak ez dugu begiratzen eta hori, ez da, justu zentzu, hori eh, biziki importantea da guretzat maitea. Eta gero kantua eh, berpiztea berpistea, eh, nola ikusten dugu gazteak eta bon, aurrak ere galtzen ari dira eh, kantu popularak eta bar, orduan horren bitartez ere da kantuari e, berriz pistea edo bon, saiatzea zerbait <laughs> zerbait uh, egiten. Eta hori uh, eginez modu ludiko batekin, ezke kontulatzen gita ere Euskaraz ikasten dutena beti lotzen dute Euskara eskolarekin. Eta eh, ez da ezer uh, uh, ludikoa horregatik antolatu dugu ere aktivite periskolar horiek.